الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنجد من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هو معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله وهذه وهذه وصية من الله رب العالمين للأولين والآخرين وبعدنا وبعضنا نحمد الله ونشكره على نعمه من الإيمان والإسلام وهمهما بجثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعون الناس إلى طريق مستقيم في كتاب الله وعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله حق اتباع لن تذلوا وتحسروا أبدا ولذلك كنا أي وإن وعلينا أن يتقبل إباع النبي في حق صدرنا سرورا كان أو فرحانا في إحياء سنة النبي عندما فساد العقيدة واختلاف بين الحق والباطل كما امتزاج عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الرافضة وغيرها وحينئذ علينا بسنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعلموا أن دعوة النبي تدل إلى صراط مستقيم وأتوا إلى سبيل التوجه إلى الجنة كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وابن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يصلي عليه الناس رواه مسلم معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan hidup ini lebih menjadi manfaat, membawa kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan, maka kita harus mewujudkan pesan takwa yang setiap hari Jumat kita dengar yaitu dengan menerapkan ajaran dan perintah Allah serta perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai bidang kehidupan baik yang berkaitan dengan urusan dunia apalagi yang berkaitan dengan urusan akhirat dan marilah kita hindari berbagai persoalan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sambut seruan dari Rasulullah dengan lapang dada dan penuh dengan keyakinan. Karena seruan atau ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berisi petunjuk menuju jalan yang benar yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an wa inna talabahum ila siratul mustaqim wa inna ta dan sesungguhnya engkau Muhammad Lepaduhum Engkau menyeru Mengajak kepada seluruh manusia Tanpa kecuali ila suratul mustaqim ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berupa ajaran Islam. Seruan Rasulullah itu adalah merupakan ajaran yang lurus, agama yang lurus, yang benar, yang membawa kemaslahatan dan kedamaian yaitu agama Islam. Agama Islam ini kalau kita ikuti dengan benar maka akan membawa kita kepada kemuliaan, kebaikan, keadilan, kedamaian dan mampu mengurai berbagai kesulitan dunia maupun akhirat. Masyarakat muslimin rahmatullah. Namun di era setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama yang suci ini akan menghadapi berbagai macam gangguan berbagai macam upaya untuk mengukur jalan-jalan kesucian ajaran Islam. Apalagi di akhir zaman yang sudah jauh kehidupan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peluang-peluang gangguan ini akan bermunculan karena para pemeluknya, para pengikut agama ini banyak yang menjauh, lari dari para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu para ulama. Sebagaimana yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya si zamanun ala ummati bakal datang satu zaman yang menimpa ummatku di mana mereka boleh yafiruna minal ulama wal kutaha mereka sama lari menjauh tidak menghiraukan fatwa para ulama yang mereka pentingkan adalah kepentingan dunia semata inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah inilah adalah peluang-peluang dari orang-orang yang tidak senang Islam untuk mengubur sedalam-dalamnya kesucian dari ajaran Islam. Sehingga kalau sudah dalam kondisi yang semacam ini, maka para predator akidah syariah Islam dengan mudah dan meluasa merusak kesucian akidah dan syariah Islam. Contoh adanya jaringan Islam liberal, adanya kelompok Ahmadiyah, Islam Jamaah, Mu'tazilah, Rafidah atau Syiah Imamiyah Ibnu Asyariyah. Mereka ini semua berusaha menghancurkan membaurkan kebenaran kesucian agama Allah dengan kebatilan sehingga kebenaran dan kesucian agama Islam itu menjadi suram menjadi remang-remang oleh karena itu marilah kita waspada kalau menghadapi zaman yang semacam ini salah satu contoh usaha-usaha orang yang ingin menguburkan kesucian ajaran Islam yang diterapkan oleh orang-orang Rasulullah. Mereka dengan jargon, dengan ajaran kafiahnya, mereka berusaha mengubur sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai bidang kehidupan manusia. Karena ajaran takfiyah ini adalah menutupi ajaran syiah yang hakiki dengan menampakkan pengamalan ibadah yang berbeda dengan ajaran orang tersebut dengan tujuan agar mereka bisa diterima di dan hidup serta berbaur dengan kaum ahlu sunnah wal jamaah sehingga mereka tahu riba ini dengan sembunyi-sembunyi bisa mempengaruhi orang awam orang yang tidak begitu mendalami ajaran Rasulullah untuk diajak mengikuti ajaran mereka atau riba dan kalau sudah mereka diketahui oleh orang lain atau di luar kelompok mereka mereka tidak senang mereka tidak menampakkan itu kembali. Hal ini adalah satu contoh. Kalau kita tidak waspada terhadap akidah atau ajaran yang semacam ini, kita akan terhanyut. Kita akan menjadi mangsa para mereka. dan mereka itu adalah merupakan satu ajaran yang sangat dipentingkan bagi mereka. Marilah kita lihat di dalam kitab rujukan mereka, kitab Al-Kahfi. Di situ dikatakan Inna fit ata asharibulisi takiyah ajaran agama itu sebenarnya banyak akuatnya. Walau dino dan tidak ada agama yang bisa sempurna liman la taqwalah apabila orang itu tidak memiliki ajaran takwa inilah spektrum mereka untuk mengubur sedalam-dalam daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bagaimana kita menghadapi gangguan-gangguan yang semacam ini kalau kita tidak mempertebal keimanan Kalau kita tidak mendekat kepada para ulama Kalau kita tidak mengkaji Islam dengan benar Niscaya kita akan tergilas oleh mereka Dan model ajaran mereka yang demikian ini Disebut oleh Nabi sebagai kejahatan Sebagai kejelekan yang membawa malapetaka membawa kekacauan, membawa ketidaktentraman di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hadis Nabi disebutkan Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nawas bertanya kepada Rasulullah Sa'altu Rasulullah saya bertanya kepada Rasulullah. Amir diri wal ismi tentang kebaikan dan kejahatan. Setelah kemudian Rasulullah menjawab. Al-birru husnul khuluk. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ukuran akhlak atau standar akhlak dikatakan husnul khuluk adalah Al-Quran As-Sunnah Ijma' dan Uyat kalau akhlak itu tidak sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah Rasulullah dengan Ijma' dan Uyat niscaya itu tidak tergolong khusnul umum akhlak yang baik walaupun itu dalam pandangan manusia walaupun itu dalam pemikiran manusia dan perasaan manusia itu baik. Tentunya kalau itu berpendangan dengan sumber tempat tadi, niscaya bukan dikatakan husnul khuluq. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda demikian. Beliau memberikan contoh dalam kehidupan masyarakat. Memberikan perilaku yang baik. Beliau adalah contoh pemimpin yang sejati. Pemimpin yang tidak mengeluh. Yang tidak pernah merasa takut. Tidak merasa kehilangan kemuliaan. Dia tidak senang kebujian. Atau dalam bahasa sekarang pencitraan. Dia beliau tidak senang demikian. Yang beliau perhatikan adalah kebujian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dia terapkan ajaran Allah ini dalam kehidupan, dalam bentuk akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau melihat ini berarti kalau tingkah laku apakah itu ucapan dan perilaku yang lain kalau didasarkan pada materi pada kedudukan dan hawa nafsu itu bukan hukum Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari pertanyaan sahabat Nabi tadi. Wal ismu kejahatan kejelekan adalah ma hatafi sadrika. Apa yang tersimpan, apa yang terkerap di dalam hatimu, Wafarinta ayyufalli alaihinna Kamu akan merasa tidak senang Kamu akan merasa marah Apabila apa yang ada di dalam hatimu itu Diketahui oleh manusia Kalau kita lihat Sabda atau bawa Rasulullah ini Niscaya kita di dalam kehidupan di dunia ini antara hati dan lisan harus sama. Tidak boleh bertentangan sedikit pun. Kita jangan munafik. Jangan melakukan tindakan tanda-tanda orang munafik. Kita harus berlaku jujur. Kita harus betul-betul yakin tentang janji dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat hadis ini berarti ajaran takwa sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah ini. Jauh bertolak belakang dengan perintah Rasulullah. Tentunya takwa adalah bukan termasuk hukum, hukum Takwa adalah akhlak yang jahat akhlak yang jelek bisa merusak tatanan kehidupan manusia, bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat, bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena hal ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Coba kita perhatikan berbagai macam gejolak di masyarakat kita. Apakah itu gejolak dalam tatanan kehidupan beragama? Apakah itu gejolak tatanan kehidupan di bidang ekonomi? Di bidang ketahanan dan keamanan luar Kenapa ekonomi kita tidak bisa tentram? Karena pelaku-pelakunya antara lisan dan hati tidak sama. Kenapa tatanan ketahanan dan keamanan negara kita kacau? Karena antara hati dan lisan tidak sama. Padahal kalau kita menginginkan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita, niscaya mari kita tiru apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Beliau membina masyarakat menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, masyarakat yang sejahtera atau dikatakan dalam bahasa sekarang masyarakat madani. Kalau kita menginginkan satu masyarakat madani, marilah kita kaji sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan kita selewengkan kalau kita menginginkan masyarakat nabani Tapi kita menyelewengkan sunnah Rasulullah Tentunya itu hanya sebagai ucapan belaka Tidak akan terlalu satu dalam kehidupan kita yang sekarang ini Oleh karena itu ma'asural muslimin rahimahullah Marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejahatan orang-orang yang demikian ini Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang-orang yang demikian dan mudah-mudahan kita tetap jalan tarikah tetap jalan di jalan Allah yang diridhoi yaitu tarikah ahlu sunnah wal jamaah dan mudah-mudahan tarikah ini tetap kita bawa hingga kita menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusnul khatimah آمين ونقيب الصائمين إن أحسن الكلام كلام الملك العلام والله تعالى هو بقوله يهدى المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Andang kekurang tanah anak Asyadu Allah Ilaha illallah Wa Allah sarifalah Quranan liman jahabat Wa tata Wa asyadu anna Sayyidina Muhammad Nabi wa Rasuluh Sayyidul Khala'iki wal Basar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Nasta salat aynan binabar Wa abunan bihabar Amma ba'ah فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وسنى بملائكته بكفه ولم يظل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضنا عن الخلفاء الراشدين الذين صابوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وأمارنا عثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمستضيف اللهم اللهم اللهم آمين في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع ان الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل أن يسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلغنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين اللهم اصلح أمة المحمدين اللهم فرج أمة محمدين اللهم ارحم أمة محمدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر